Važne pouke U vezi sa Israom i Mirađom mogu se izvući brojne pouke. Ta dva događaja za poslanika su predstavljala manifestaciju Allahove Đelešanuh u pomoći i podrške nakon brojnih maltretiranja i zlostavljanja koja su doživjeli od svojih sunarodnjaka. Na taj način poslaniku se htjelo olakšati u izvršenju emaneta prenošenja Allahovog poziva i ispunjenja poslaničke misije. Počasti koje su ukazane poslaniku kao i najveličanstvenija znamenja koja je vidio prilikom Israa i Mirađa, ojačali su poslanika na tom putu. Interesantno je da je poslanik prije Mirađa imao Isra, putovanje u Jerusalem. Uzdizanje u nebeske sfere moglo se desiti direktno iz Meke, bez odlaska u Bejtul Maktis u Palestini. Međutim, time se htjela skrenuti pažnja muslimanskome umetu na važnost tog područja. Palestina je po slovu Kur'ana blagoslovljena zemlja, Erd Mubareka. Potom tu hodili su brojni božji vjesnici i poslanici. Zato se Palestina u islamskim izvorima naziva i Erdun Nububat, područje gdje su živjeli i djelovali božji poslanici. Zbog toga na Palestinu polažu pravo sve religije koje imaju nebesko porijeklo, judaizam, kršćanstvo i islam. Tokom povijesti u Palestini su se smjenjivali brojni vladari i to područje je uvijek bilo predmet interesovanja brojnih kraljeva i njihovih vojskovođa. Za vrijeme islamske vladavine tim područjem muslimani su pokazali izvanredne primjere suživota i tolerancije prema drugim kulturama i vjerama. U historijskoj literaturi je poznata takozvana El Uhdeh El Umerije, Omerova nama, to jest rezolucija, koju je donio Hazreti Omer odmah na početku islamske uprave tim područjem, koja kršćanima garantuje sva vjerska prava i pune građanske slobode. Nažalost, to nije bio slučaj u vrijeme kršćanske uprave tim prostorima. Za vrijeme križarskih ratova, kada su muslimani tog područja bili gotovo u potpunosti uništeni i protjerani. Isti je slučaj sa vladavinom današnjeg cionističkog izraelskog režima koji čini strahovite zločine protiv palestinskog naroda. Jedna od veoma važnih pouka Israa i Mirađa jeste da je Palestina pitanje koje se tiče svih muslimana. Sa tog časnog mjesta El Mesjidul Aksa u kucu Jerusalemu poslanik je uzdignut u nebeske visine i upravo tu u Jerusalemu imao je susret sa ranijim božijim poslanicima koji su mu priznali poslanstvo i potvrdili ga za krunskog vjerovjesnika. Kuc je prva kibla muslimana i u njemu se nalazi treći časni hram u islamu. Odbrana Palestine znači odbranu samog islama i obaveza svih muslimana je da brani Palestinu. Nebriga za njenu odbranu i oslobađanje nebriga za islam i to predstavlja grijeh za koji će se odgovarati pred uzvišenim Allahom. U noći Isra i Mirađa propisano je pet dnevnih namaza – svakom pametnom i punoljetnom muslimanu i muslimanki. Ranije je bilo govora o tome da je namaz propisan na samom početku islama. To je ubrzo nakon što je poslanik Alehi Selam primio prvu objavu. Klanjalo se po dva rekiata ujutro i naveče. Na Miradžu je propisano pet namaskih vremena u toku dana i noći. Poznati islamski učenjak iz Kuvajta, profesor dr. Tarike Suvejdan, ističe u svom ciklusu predavanja o životopisu Muhammeda sallallahu alihi wasallam da se i nakon propisivanja pet namaskih vremena namaz i dalje obavljao tako što se u svakom namaskom vremenu klanjalo samo po dva rekiata. Tako je potrajalo sve do hijdže. Kada je poslanik alaihi selam prešao u Medinu, došao je propis o četiri podnevska i kindijska i jacijska rekata farza. Akšam je dobio treći rekat, a sabah je ostao nepromijenjen, dva rekata. Ovdje se naravno misli na rekate namaza koji su stroga dužnost farz. Propis u vezi s tim je trajan. Jedino musafir ima olakšicu da četverorekatne namaze skraćuje i klanja ih po dva. Svi ostali propisi kao što su zekat, post, hađ i tako dalje propisani su na zemlji, slanjem Meleka Džibrila, koji je poslaniku salallahu alihi vselem dostavljao od Allaha Đelešanuhu određene naredbe ili zabrane. Jedino je namaz propisan bez posrednika, u direktnoj komunikaciji između Allaha uzvišenog i njegovog odabranika Muhammeda salallahu alaihi vselem. Propisan je na najčasnijem mjestu, kod Sidretul Munteha'a, To govori o važnosti i značaju namaza u životu čovjeka. Putem namaza uspostavlja se veza između čovjeka, tog malehnog i prolaznog stvorenja, i Allaha, vječnog i veličanstvenog. Zato je namaz temelj na kojem počiva vjera i on se mora stalno obavljati.